بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Hammamiz Rasul Akram, kıblımızdır Mekke herem, beyat verdik jihad uchun Rabbimiz qil qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz uchun Rabbimiz sabit qadam imomimiz Rasul akram Rabbimiz Makka bayat berdik jihod uchun rabbimiz qo'l sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujahid abdurashid va mujahid usmon boturning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya bir ming yili zilhajjining 5 kuni payshanba ya'ni milodiya 10 oyning 10 kuni Tövəndə Zulqa'daning 28 kunidan günüdən 5 kunigacha bo'lgan bolğan anlatışımızı huzurunuzğa sunumuz. Sizlərə anlatmaqçı bolğan bu haftalik səhifələrimiz tövəndikcə. أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب Anglitishimizning sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. Әтісі ular oldingi kuniga o'xshashla bir yerga jam bo'lib, yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni g'ajishib atdi. Ushdan tut Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yerga yana paydo bo'lib qoldi. shuning bilan ular vurra deyishib qopqanicha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni orqa ilib qo'rshib olishdi man ulardan birsining rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yoqsig'i eslab olganligini ko'rdim abu bakr o'ttirg'i tushib yig'lagan holda hoy sizlarni hoy bir odamni parvardigorim olloh deganga o'ltirmoqchimisizlar dedi bir damdan keyin ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tashlab tarqilib ketishdi Ravi ibn Amri mundaq deydi. Aşu vaqa men ko'rgan vaqalar ichida Qurayshlarning Rasululloh islomiy da'vat qismida madrasa ustozi Hizbullohning islom ummatiga qurbon hayitini qandoq kutilishi to'g'risida qilgan da'vati huzuringlarda bo'ladi. Va yana shuning bilan birga Alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizni faqatlamgan qurban hayitida faqatdan qo'l bug'izlab qo'yishlardan to'xtab qolmaydigan, hatto o'zini qurban qila oladigan, din uchun o'zini qurban qila oladigan mana bunday o'tkir iradada husn birodarlar alloh subhanava taolo buni islam uchun allohning kalimasini oliy qilish uchun musulmonlarning izzati uchun o'zining borliqni qurbon qila oladigan o'zining mili bilan jini bilan alloh yo'lida jihod qila oladigan mana bu shundaq o'tkir buyuk iroda ato qilsin birodarlar agar sizlarga shu allohning yo'lida jihod qilish ne'mati sizlarga shu turkiston o'zida muvofiq bo'lib qolsa chuqur bu ne'matni ado qilishinglar kerak bu ne'matni shukranasini ado qilishinglar kerak bu din yo'lida qurbon berishinglar kerak sizlar bu jihodni lozim tushuninglar kerak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islomiy she'r qismida birodarimiz sobitning ahli islom qilar zora nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz kofir bo'lgan pok ibbatni yirtib tashlar hijobini faryod chekar ahrob bindab qutquzmanduq muslimani faryod chikar ahrob bindab qutquz manduq muslimani pariyat chikar ahrob bindab qutquz manduq muslimani ahli islom qilar zora yurak Yardorlar ziyorat qismida birodarimiz Yusufni qilgan ziyoratning davomini o'zinglarga sunamiz. mashinaning o'ziga tegmagan u mashinaning o'ziga alhamdulillah mashinaga tegmadi mashinaning naq endi nima deymiz bu ellik oltmish santi farqmi bir metrdan ziyod emas ichki tarafiga keyin derazalar yo'q endi hech qanday shuni bilan o'ng tarafini tayyor kam raymonlar bor kam eshikni ichish o'rinda eshik egilib ketgan ekan demasavasaa qildi eshik ichilmadi keyin qo'mondan dedi birodarlar harakat qilmanglar alloh razi bo'lsin tamkinlik bilan harakat qilmanglar ya'ni man o'yladim qo'mondan shu bir oydan oldida tarix sahifimizda abdulla akamizning sharqi turkistonning islomiy fath tarixi nomli asari o'qib beriladi bu davr sulton sutuq bo'g'roxon ya'ni abdulkarimxonning milodiya to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yili qashqardagi xon ordusiga bostirib kirib qarxoniylar xalliqining xalliq huquqini tartib ilib islom dinini davlat dini qilib belgilashi bilan boshlanib bir ming ikki yuz o'n ikkinchi yili qarxitiylar ya'ni buddist turkiy xalqining qashqarni bosib olib qarxoniylarni to'liq yo'q qilishi bilan oyoqlashgan bu davrning eng ro'shan adoyatligi shuki birinchi bu sharq islom tarixida tunji qatim yerlik musulmon xalq o'zi qo'zg'alib chiqib maydonga keltirgan cho'ng bir islomiy gullanish davri bo'ldi ikkinchi bu davr turk xalqlarining tunji bo'lib bir oxirida xalqaro va rayon xabarlari وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا فاسجدي لله شكرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا aziz radioanglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin rasululloh rasululloh rasululloh rasululloh rasululloh robbana mushriklarning rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirib o'tish ko'ydi bo'lganligi Quraysh doirlari yuqorqi ikki qitimliq uchrashishda ko'zlagan maqsadiga yetolmagandan keyin yanada o'zlarining qattiq jazolash va qiyin qistoqqa elish harakatlarini burunqidan bakrak ashaddiylashtirdi va mushu jarayonda ularning ichidagi bir qism chekidan oshgan qariniyat badbaxtlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshqa bir yo'l bilan ujuqtirib yetish tuyg'usi paydo bo'ldi mana bu ham xiyol va chekidan oshgan qattiq qo'lliq makka azimatlaridan ikki azimatning musulmon bo'lishini keltirib chiqarib islom dinining texmi kuchayishiga sabab bo'lib qoldi bu ikki azimat hamza ibn abdul mutallab va umar ibn xattob radhiyallohu anhumolar edi qorayish kofirlarining osho kunlardagi chekidan oshgan zo'ravonliqlardan biri shuki Utayba, ya'ni abu lahabning cho'ng o'g'li bir kuni rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldiga kelib man яқинлашиб u asta asta muhammadga yaqinlashib tuvanga tushdi деди. Ва inkor qilman qandoq ва va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'l siltib ahonat qildi ondan uning yoqasidan ilib ko'shib ko'ynikini yirtibatdi o'tayba yana texmu azvaylab rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chiroylariga tukurib mishqirgan bo'lsimi biroq uning nejis tukuraklari rasululloh ва alayhi vasallamning chiroyiga tushmayotdi shu chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam uningga duo duoibat qilib ey olloh uningga sening itlaringdan bir itni musallat qilg'in dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu duosimi haqiqatan ijobat bo'lgan edi u shuningdan ozroq keyin qorayishlarning karvini bilan shamg'i tijoratga chiqib zarqoq degan yerga tushganda kechasi bir yo'lbos ularning atrofini cho'kilab ketolmay qoldi Шоның белән Өтәйбә: "Вай исет, qېرىنداشلىرىم ئەزبىرايى u ئۇ meni مېنى چوقۇم يەۋېتىدىغان بولدى muhammad ماڭا شۇنداق duo qilgan edi ئەزبىرايى xudo u makkada turib meni shamda o'ltirivetidigan bo'ldi deb ansirashga boshladi degandak shu kechasi yo'lbos nurg'un odamlar orasidan oshini tepib beshini uzib tashlabatdi mushriklarning niyati buzilganligining ifodasidan biri shuki uquba ibn abi muayyid rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda sajdaga borganda uning muborak ko'zgilariga dassab turib olgan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikki ko'zi chachrab chiqib ketgili tasla qolgan yana ularning zolim kattaboshlarining rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ltirib ketish qasdida bo'lganligini ko'rsatadigan pokitlardan biri ibn ishoq uzun bir hadisda zikr qilgan mundoq bir voqealikdir. u mundoq degan bir kuni abu jahl so'z qilib ey quraysh jamoasi ko'rib turibsizlar muhammad dinimizni ayblash ajdodlarimizni tillab so'kish bizlarni aqlsiz hamoqatlarga chiqarish va ilohlarimizni yo'qqa chiqarish qilmishlaridan yong'ili unmayotidi man allohga ahdi bermanki qo'limga чоң toshdan birini elib уни kutaman У namozda sajdaga bosh qo'ygan аман таш билан унинг kallasini mijiyman shuningdan кейин мени abdumanov жамоатига tutib beramsizlar ёки мени қоғдамсизлар, o'z ихтиёрингизлар. Шу чоғда abdumanov жамоати qo'lidan келганини қилсин. деди. Улар: "Вой, ҳаргиз ундай ish bo'lmaydi olloh билан қасамки, biz seni u жамоатнинг одамларига mangu yo'latmaymiz Яхши o'ylabsan amalda ko'rsatgin deyishdi abu jahl atisi atigan oldingi kuni o'ttirg'i qo'yg'ini bo'yicha qo'lig'i raso cho'ng toshdan birini elib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kutib o'ltirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallammi odati bo'yicha atisi atigan masjidil haramga kelib namozga turdi qurayishlarmi atigan yig'ilib abu jahlning nima qilarini kutib o'ltirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozda sajdaga berib edi abu jahil hiliqi toshni ko'tarib o'rnidan turdida rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafga mag'rurani qadam tashladi bir chog'da u rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlab borgandek qiladi xushtumtut ko'zni yumib ochqicha rangi ro'yi tatirib olsirg'on peti kaynichilab qaytib keldi u qo'lidagi toshni tashlab etishgimi aqli bormagandek qiladi u toshni endi tashlabatdi buni ko'rgan quraysh kishilari ya bul akam sanga nima bo'ldi sanga nima bo'ldi deyishib o'rnidan turishdi abu jahil man sizlarga tunigin deganlarimni ijro qilay deb muhammadga yaqinlab berib edim azbiroyi xudo bir dona cho'ng nortugi paydo bo'lib manga aytildi yo'q azbiroyi xudo men undoq yo'g'onbosh uzun maganlik chalvo tugini ko'rmagan edim u meni yavatgili tashla qoldi dedi ibn ishoq mundoq deydi aytilishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning ko'rgani jibril alayhissalom edi agar u yaqinlab kelavergan bo'lsa jibril alayhissalom uni halak qilib yetadi degan shuningdan keyin abu Jahl payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga hamza raziyallohu anhu ning musulmon bo'lishini keltirib chiqargan qabih bir askilikni qildi u vaqa o'z navbatida bayon qilinadi Onundan başqa Quraysh mustabidlarining hammasining qalbida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'qitib etish o'yi davomliq yiringdab tashmoqda edi. Ibn Ishoq Abdullah ibn Amr ibn Asdan hadis bayon qilib, mundaq deydi. Men bir qitim Qurayshlarning hijridagi yig'ilishiga qatnashgan edim. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tilga elib g'ajishqa boshladi. Ular taraf-tarafdan so'z qaytib, biz bu odamning qilmishiga sabr qilgandek hech qanday bir ishga uncha ko'p sabr qilib kutmagan edik biz uningga favqulodda cho'ng bir ishni sabr qildik deyishib turatdi to'satdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam paydo bo'lib keldi u udul berib avval ruknini bo'sa qildi Ondan Baytullohning atrofini tavob qilgach, ularning yenidan o'tib edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ba'zi bo'lmag'ur gaplar bilan til uzatdi. bu chog'da man rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qattiq ahonat tortganligini sezdim rasululloh sollallohu alayhi vasallam oylanib ikkinchi qitim kelib edi ular yana shundoq qilishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning chiroyi yana shundoq o'zgardi ondan uchinchi qitim oylanib kelib edi ular yana shundoq ahonat qilishdi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'xtab turib ey quraysh jamasi anglayothamsizlar ogoh bo'linglarki man azbiroyi xudo cho'qim yo o'lim yo ko'rimni ilib keldim dedi ehtimol ko'pchilikka uning so'zi ta'sir qilgan bo'lsa kerak hammasi biroqla go'yo beshida uchar qush qo'nib turgandek jimib qilishdi hatto ularning eng ashaddiy badbeshillarimi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'nglini yasab issiqchilik qilishga tirishdi va ey abul qosim sen hargiz nadallarcha so'zlamaysan deyishdi işte. Әтісі олар алдыңғы күніге оқшашла бір ерге жән болып, яны Расулуллах салаллаху алейхи вәсәлемні ғачышып ататты. Үштін тұт Расулуллах салаллаху алейхи вәсәлем о ерге яны пайда болып қалды. Шоның білін олар вұрра дейшіп қопқыныча Расулуллах салаллаху алейхи вәсәлемні орғы еліп қоршып елешті. Мен олардың бірсінің Расулуллах салаллаху алейхи вәсәлемнің яқсығы ислап алғанлығын көрдім. Әбу Бәкір отырғы түшіп, йығылған халда Oy ne? oy bir odamni Parvardigorim Alloh deganga o'ltirmoqchimisizlar? dedi. Bir damdan keyin ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tashlab tarqilib ketishdi. Ravi ibn Amri mundaq deydi. Aşu vaqa men ko'rgan vaqalar ichida Qurayshlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng qattiq tekkan bir qitimliq yo'lsiz qilmishidir. Imom Buxoriy urva ibn zubayr roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda urva mundoq deydi man abdulloh ibn amr ibn osdan mushriklarning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga solgan zulmlarining eng qabih bo'lganlarini so'zlab berishini o'tingan edim u mundoq dedi bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kabining hijri degan yerida namoz o'qiyotdi to'satdan uquba ibn abu muayid paydo bo'lib ustidagi kiyimini silib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bo'yniga silib uning gelini nihoyat qattiq bo'g'di abu bakr yugurib kelib uqubaning gajgisidan tortib orqaga ishtirvatdi va bir odamni parvardigorim olloh deganligi uchun o'ltirgan bormi dedi asmo binti abu bakrning hadisida jakarchi abu bakrning yoniga birisi sening hiliqi hamringni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 oil tobatlariga urug' tuqqanlarga va turmalarda asir bo'lib turayotgan muslima och singil hadillarimizga allohning rahmati allohning mag'firatini tilaymiz biz har vaqt har vaqt sizlarga nasihat qilishdan avval biz alloh subhanava taoloninki har bir qaysimizga bergan mana bu ne'mat bilan ne'matlantirganligiga cheksiz hamdasonlarni aytamiz va mana bu ne'matni bir qatim eslab o'tamiz birodarlar chunki chunki har bir qaysimizniki ne'matlanayotgan mana bu hijrat jihod ribat ne'mati bu buyuk katta bir ne'mat birodarlar bu har qandaq bir inson erishsam bo'ldi deb erisha oladigan bir ne'mat emas birodarlar alloh va taolo har bir qaysimizni million million insonlarning orasidan mana bu ne'matga muvaffaq qilibdi mana bu ne'matga muyassar qilibdi chuqum biz bu ne'matning shukronasini ado qilishimiz kerak biz bu ne'matni tunishimiz kerak bu ne'matning shukronasini ado qilishdan g'aflat qilmasligimiz kerak birodarlar har vaqt bu ne'matni aslab turishimiz kerak har vaqt bu ne'matning shukronasini loyiqida ado qilishimiz kerak bu ne'matdan g'aflat qilishni alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizni saqlasin birodarlar chunki robbimiz subhanahu va taolo bu ne'matni bizlarga bergan ekan agar biz bu ne'matni shukronasini loyiqali ado qilmasak alloh taolo bu ne'matni totib qo'ydi bu ne'matni sil bizlarni totib qo'ydi birodarlar shuning uchun har vaqt har vaqt bu ne'matni shukronasini loyiqli ado qilaylik birodarlar alloh subhanava taolo har bir qaysimizni ana shu ne'matni shukronasini loyiqida ado qilishga muvaffaq qilsin va shu ne'mat bilan bizni oxirgacha to alloh subhanava taologa jon taslim qilgan qadar mana shu ne'matning ustida bo'lishga alloh subhanava taolo har bir qaysimizni mustahkam qilsin bu ne'matni ustida birodarlar andan keyin biz har bir qaysilarga bu ne'matni aslatish bilan birga yana borliq islom ummatiga ana shu alloh subhanava taoloning katta bir ne'matini xabarlantirmoqchimizki u ne'mat bo'lsinmi islom ummatining izzati islom ummatining nusrati islom ummatining g'albisini kutib oladigan mana bu yil orqali har bir qaysinglarga xabardor qilmoqchimiz har bir qaysinglarga mana bu ne'matni tunutmoqchimiz birodarlar bu yil islom ummatining g'albisidan boshlanadigan kofirlarning islom ummatini qarshisi turayotgan islomga jang e'lon qilayotgan ollohni tunimayotgan ha rabbini tunimayotgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni masxir qilayotgan mana bundoq kofirlarninki mag'lubiyat bilan boshlanadigan mag'lubiyati bilan boshlangan mana bu yilni har bir qaysinlarga biz eslatmoqchimiz birodarlar bu yil islom ummati uchun g'albi nusratlik kofirlar uchun mag'lubiyatlik bir yil birodarlar qaranglar birodarlar mayli xurason diyori bo'lsin mayli sham diyori bo'lsin mayli uni somali bo'lsin yaman bo'lsin hamma yerlarda birodarlar islomning bayroqlari dildavatgan mana bundoq bir yil birodarlar Alloh subhanahu va taolo ana shu islom bayroqlarini barliq butun zamin ustida yetilishga muvaffaq qilsin birodarlar. Alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizning qul orqali islomga izzat versin. Islomni kuchlantirsin. Alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizni mana bu ne'matning ustida mustahkam sabit qadam qilsin birodarlar. Va yana shuning bilan birga har bir qaysimiz mana hozir mana oldimizda qurbon niyatini kutib olish oldida turibdik birodarlar. Ya'ni bizlarga buvimiz Ibrohim alayhisolatu vasallam o'g'li ismoil alayhissalomga qurbonlik qilishga tayyor bo'lgan va bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qurbonlik bergan qurbon niyatini kutib olish oldida turibdi birodarlar buni siz bizlar kutib olgan mana bu qurbon niyati qurbon niyati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sil bizlarga ko'rsatib ketgan sil bizlarga uyutib ketgan mana bu qurbon niyati birodarlar sil bizlarga bayram qilib ketmagan qurbon niyati birodarlar qurbon niyati endi endi mana sizlar bizlar kutib olgan mana bu qurbon niyati kimlarning niyati birodarlar kimlarning aydi bu rabbinim sunamaydigan islom uchun jang e'lon qiladigan rabbim rabbim deb turgan musulmon muslima och singillarimizni kofirlarni qorong'u zinalariga uslab qo'yadigan azoblaydigan mana bunday badbaxt kofirlarning aytimi undoq emas birodarlar bu islom chegaralarini qo'g'dab ribat turadigan allohning kalimasini oliy qilish uchun olloh yo'lida jihod qiladigan alloh yolda cihat kılıdığan mücahit qeyrindaşlarının ve şu mücahit qeyrindaşlarının nusreti, İslam'ın galbisi için Allah için kol kütür duo qiladigan müstezzep ojizlarning allohning kelimesini oliy qilish uchun alloh yolda hijrat yolu atlanıgan, alloh yo'liga hijrat atlanıgan muhojir qeyrindaşlarının. allohning dinini deb allohning dinini de kafirlerin karanlık zindanlarda azabını turuvatkan, azabını olimlarimizning ustozlarimizning qurbon kurbaniyeti birodarlar Biz Buni o'zimizning heytini mundaq tutunishimiz kerak. Bilib bilishimiz kerak, ayirib bilishimiz kerak birodarlar. Bizning bu heytimiz kofirlarning heyti o'xshash bo'lmaydi birodarlar. Biz chuqum, biz chuqum Rabbimiz Subhanahu va taolo va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga hech bayramni qandoq o'tkazishni ko'rsatib bergan bo'lsa, qandoq o'tkazishni bizlarga o'rgatib ketgan bo'lsa, biz bu hayitimizni ana shundoq o'tkazishimiz kerak, birodarlar. Biz ana shundoq o'tkazishimiz kerak. Yeni bizningki bu qurban niyetimiz, qurban niyetimiz faqatlamganda 2 rakat namoz o'qib qo'yish bilan, 2 rakat namoz o'qib qo'yish bilan va yoki biror tani qo'shqani Alloh yo'lida qurbonlik qilib qo'yish bilan ado bo'lgan bir hayit emas, birodarlar. Ado bo'lgan hayit emas. Biz shuni unutib qolmaylikki, Alloh subhanahu va taolo har bir qaysimizni bergan iqtisod, mulk bularni loyiqli ishlataylik, birodarlar. Biz ana shu qurbon niyet kunisi Qurban hayit kunisi qazonlarda go'shtlarni pishirib, noz ne'mat ustida o'tirayotgan vaqtimizda, noz ne'mat ustida o'tirayotgan vaqtimizning o'zida biz mujohid qarindoshlarimizni, mujohid farzandlarimizni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymaylik. Allohning yo'lida o'zining borliqni atab, borliqni atab qurbon berayotgan mana bu mujohid farzandlarimizni unutib qolmaylik, birodarlar. sizlar issiq o'ylarda turib ne'mat ustida turayotgan vaqtinglarni o'zida sizlarning mujohid farzandinglar tog'larda yurib yuriyotadi birodarlar sizlar shuni unutib qolmanglar Sizler en şu nimet üstü turvatkan vaktinlerin üzere sizlerin kerindeşenler kafirlerin karınğı zindanları turvatkan buradarlar. Sizler mana bunu unutup kalmanlar. Mümin bir kerindeş, bir ceset, biz çukum, bir ceset, bir beden buluş yaşamamız gerek buradarlar. Biz mana bu nimet üstü turvatkan vaktimizin üzere bu nimetini unutup kalmayla. Hakikatlamkin biz, biz bu dininki e, asan, o'zimizning nafsiga yoqadigan tarafini tutib o'zimizning nafsiga ig'ir keladigan mana bu tarafini tashlab qo'ysak bu bo'lmaydi birodarlar bu bizning musulmondoshligimiz bo'lmaydi birodarlar musulmondoshligimiz bo'lmaydi bu bizniki qurbon hayitni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatmagan ko'rsatma bo'yicha ado qilganligimiz bo'lmaydi birodarlar chuqur biz bu qurbon hayitini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmagan bo'yicha ado qilishimiz kerak ya'ni vatanlarimizda vatanlarimizda o'zining borliqini atab qurbon bergan mana bu qarindoshlarimizni qarindoshlarimizni alloh yo'lida jihod qilayotgan mana bu mujohid qarindoshlarimizning farzandlarini oil savobotlarini yo'qlash unutib qolmaylik birodarlar bu bizning üstümüzdeki qarz birodarlar bu bizning üstümüzdeki vojib birodarlar biz buni ado qilishimiz kerak biz mana bu qarindoshlarimizni yo'qlashimiz gerek birodarlar Ve yine shu birge Allah subhanahu wa ta'ala her bir qaysimizni faqatlamkin qurbon hayitida faqatdan qo'y bo'g'izlab qo'yishlarni to'xtab qolmaydigan hatto o'zini qurbon qila oladigan din uchun o'zini kurban qila oladigan mana bunday ütkür irada da kusun birodarlar alloh subhanava taolo buni islom uchun allohning kalimasini oliy qilish uchun musulmonlarning izzati uchun o'zining borliqni qurbon qila oladigan o'zining mili bilan jini bilan alloh yo'lida jihod qila oladigan mana bu shundaq o'tkir buyuk irod ato qilsin birodarlar alloh subhanava taolo har bir qaysimizni har bir qaysimizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatmish bo'yicha ish ko'radigan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmagan shu bayram bo'yicha bayram o'tkaziladigan mana bu shundoq musulmon mujohid qarindoshlarning qatoridan qilsin birodarlar va yana shu bilan birga har bir qarsinglar qilgan nasiyatimiz birodarlar sizlar sizlar turkistonda yashayotgan birodarlar chuqum alloh subhanava taoloni ne'matini unutib qolmasliginglar kerak agar sizlarga shu allohning yo'lida jihod qilish ne'mati sizlarga shu turkiston o'zida muvofiq bo'lib qolib qolsa chuqum bu ne'matni ado qilishinglar kerak bu ne'matning shukronasini ado qilishinglar kerak bu din yo'lida qurbon berishinglar kerak sizlar bu jihodni lozim tutishinglar kerak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam alaykum bil jihod alaykum bil jihod fa innal jihada babun min abvabil jannah yuzhibullohu bihil hamma vel g'am dedi sizlar jihodni lozim tutinglar alaykum bil jihod sizlar jihodni lozim tutsanglar buni bu jihod jannatning ishlaridan bir ishik jannatning ishlaridan bir ishi bo'ladi sizlarning qilgan jihodinglar orqali alloh subhanava taolo sizlarning dunyo va oxirat g'amlaringlarni ko'tarib o'tadi dedi dunyo va oxirat g'amlaringlarni ko'tarib o'tadi yana bir rivoyatda jahidu fi sabilillah sizlar olloh yo'lida jihod qilinglar olloh yo'lida jihod qilinglar mana bu bizga kifoya birodarlar mana bu bir hadis bizlarga kifoya birodarlar shuning uchun turkiston ichidagi turkiston ichidagi faqatlan o'zining nafsi uchun o'zining qo'siq uchun yashayotgan mana bu musulmon qarindoshlarimizning qildigan nasiyatimiz sizlar topgan iqtisodinglarni loyiqida ishlating birodarlar bu bizning qurboniyatimiz faqat chiroyli kiyinish uchun isil isil yeyish uchun isil isil mashinalarda o'tirish uchun bekitilib bergan bilet emas bu birodarlar Çünkü bu kurban eti, kurban eti. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nınki dini da, Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın yolu da kan bir vatkan, can bir vatkan. Mana bunda qeyrindoshlarimizni yo'qlaydigan, qeyrindoshlarimizni farzandlarini yo'qlaydigan. Mana bunday qeyt birodarlar. өзара bir-birimizga silvaim qiladigan ne'matni alloh subhanava taolo har bir qaysimizni ana shu ne'matni tunaydigan ne'matni shukronasini loyiq ado qilgan musulmonlarni qatoridan qilsin birodarlar alloh subhanaa taolo islomga nusrat bersin alloh subhanava taolo har bir qaysimizni izzat bilan yashashga muvaffaq qilsin alloh subhanava taolo har bir qaysimizni ana shu islomning nusratini ko'rishga muvaffaq qilsin birodarlar alloh subhanava taolo ana shu islomning qarshi turayotgan kofir munofiqlarga yer tavrash qattiq bo'ron orqali ularni yer bilan yakshan qilsin alloh subhanava taolo o'zining diniga yordam berish uchun hijrat qilayotgan muhojir qarindoshlarimizning yo'lini osonlashtirib bersin ularga chiqish yo'llari ato qilsin birodarlar va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin aziz radiyallohu qarindoshlar diqqatinglar islomiy nashidida bo'lsin ahli islom qilar zora yuraklarini itər parə ah Qur'anım ah İslamım Rabbi sigə qılar nalə əhli İslam qılar zarə yürəklərini itər parə ah Qur'anım ah İslamım Rabbi sigə qılar nalə Yetim tüker köz yaşını Qayda atan, qayda anam Yetim tüker köz yaşını Qayda atan, qayda anam Tapalmaysan köz yaşını Sürüp kenge birer insan topolmaysan ko'z yoshini surtganga insan Rabbim Allah digen insan inson yotar bulur zindan yok mu erkek qisos alar İslam için bulsa kurban. Kafir bulgar pakip betni yırtıp taşlar hicabını Periya çiker ahrab bindep Kuzmanduk muslimeni Kafir bulgar pakip betni yırtıp taşlar hicabını Periyat çiker ahrab bindep غوز مندوق مسلمانی پریاد جگر احراب بندب غوز مندوق مسلمانی پریاد جگر احراب بندب قوز مندوق مسلمانی اهلی اسلام قلار itar pora ah qur'onim ah islomim robbisiga qilar nola ahli islom qilar zora yuraklarini itar pora ah qur'onim ah islomim robbisiga qilar nola mazaq bo'ldi Resulullah yırtıldı fark Kur'an'ın mazak buldu Resulullah yırtıldı pak Kur'an'ın men Müslüman deysen tihi hani erkek vicdanın men Müslüman deysen tihi hani erkek vicdanın أنا كعبة أنا قدوس طاغوت بستي قراء أركك رازي بلماس بخار لقاء الزات شن كيار يورك أنا كعبة أنا قدوس طاغوت بستي قراء أركك رازي بلماس بخار لقاء الزات Çünkü yer yürek ehli İslam kılar zare yüreklerini iter pare ah Kur'an'ın ah İslam'ın Rabbisige kılar nale Rabbisige kılar nale Rabbisige kılar nale Aziz qeyrindoshlar diqqatinglar yordarlar ziyoratida bo'lsin Asad şu günü maşını şu egizlik uydan tushgan bo'ldi tushib bir besh 500 metr yoki 300 metr. Mhm. yoki 5 minutlik yo'lni mangandan keyin ular to'pi bilan do'ylab qo'ygan bir suratni osiltish baldig'i bor. Hmm. Taqriban shu yerga kelgancha odam mashinani surati aslaga tabiiy. Jasus shu vaqtda birinchi qitimda bombardimonni yani qo'sh otar ekan snaryadni ikki snaryad otar ekan otgan bo'ldi vaqt ko'zim man es qilganlarimda mashina ikki taraf lap lap qilib ham yo'rg'an bo'ldi ya'ni kallamdagi inkasim shu tartib bo'yicha yana hozir avval lap lap qilgandek bo'ldi keyin gum qildi keyin vujudim siqildi hamda qorong'u bir ozroq aylandi ekan aylangandek bo'ldim shu butun zing qilib bir ushib qolgandek benim e, shunday bir sezimimda zaxmiy bo'lganligini bildim mashinaning o'ziga tegmagan a mashinaning o'ziga alhamdulillah mashina tegmadi mashinaning naq endi nima deymiz ellik oltmish santi farqmi bir metrdan ziyod emas ikki tarafiga keyin derazalar yo'q endi hech qanday yo'q shuning bilan o'n to'rt tayyor tayyorkam raymonlar bor tayyor kam eshikni echish o'rinda eshik egilib ketgan ekan qildi ichki echilmadi ey qo'mondon dedi birodarlar harakat qilmanglar sayfulla alloh rozi bo'lsin bir tamkinlik bilan harakat qilmanglar ya'ni man o'yladim qo'mondon shu chog'da bir oyning oldida zukayati birodarni urilgan emas mana shu birodar shahid bo'lgan bash birodarni jami bir o'n to'qqizmi snaryad olgan yo o'n to'qqiz yo yigirmadan ortiq Kapırla radyo 30'dan artıq da şey, xabar qildi alhamdulillah. uni ko'paytirgan ular Əmniyyət şükür edir, nəsiyyət amaliyot uch birodar shahid bo'ldi uch birodar zaxmlandi keyin e, shuni tajribani yakunla deb o'yladim ular shu birodarlar shu vaqtda hammasi tarqalib qiychiqda tog'ni orasida birdan birdan birdan birdan qo'g'lab turib urg'iliq shunda shu tajribani yakunlama bizga dedi birodarlar mashinadan tushmanglar harakat qilmanglar zikr qilinglar birdan terib bir o'tirdi deb alloh rozi bo'lsin tamkinlik bilan gap qildi shu yerda ha deb hammamiz zikr qilib turyapmiz abdumalik amirzayev zaxm bo'lgan ekan shu vaqtda dedi qo'mondon zaxm zaxm bo'lganda qilman dedi qo'mondon bosh javob bermay shu gapni qildi keyin abdumalik rahimalloh teshida ovozini chiqirib chiqirib hasbunalloh va nimal vakil degan zikrni qilyotdi man ichimda la ilaha illalloh la ilaha illalloh deyapman boshqa birodarlarim ichida zikr qilib qilyotdi keyin havoda snaradni etilgan ovozi anglandi gum qildi undan keyin bu pishillab kelgan bu qilib nihoyat kuchayib kelgan ovoz hmm. aziz birodarlar bek ajoyib xuddi shu jas otgandek do'rab bergan birodarlar <laughs> subhanalloh shunday kuchayib kalda ovoz gum qildi endi alloh alam bu bu snarat mashina oldi chaqi o'ng oldi chaqiga tegili bu ko'p ziyon badala vujudim siqilganda qop qorong'i ko'zam o'chiqmiki tafakkur boyamni ko'zam o'chiqmiki deyman bir oldin qorong'ulikni ham ko'rmanda subhanalloh shuni bilan bir chaqiryotidi qarsan palonni palonni deb deb chaqirganni angldam olib qarshi chaqirgan imolalar uch to'rt qatim anglagandan keyin ha deyishga bir taqat yo'q vallahi keyin aran tasik ha deyaldim uch to'rtinchi qatimda ha deyaldim ha dedim ayatliqimni bildirdim endi keyin beshim o'ng mag'zimdan sık bir narsa iqyotida ha beshim zaxm bo'lib dedim o'ng tarafdan Kim yana bir putanmaydiq sizin bor sol putamdagisi zaxmining yaxshilik sezim kuchaydimi bilmayman ishqilib ishkilib tutamn shu yerda kakamida o'ng tarafimga qarasam tayir kameram bilan beshirdin telefondan yulduz kunib qisib olgan ana shunga o'xshash har tarafga qilib qizil siziq bo'lib qanli aql turibdi sol tarafimga qarasam otqarni chachtirib tushqani osmonga havo besimda to'q soqqanday bo'lib ketgan chash shunda uzun chashlar bo'lmasmi bo'rimizga keladigan chashlar osmonga odatda turib olgan qatirdigan narsalar unday qilib bo'ldicha O havan, u ahvol bombardmon havobisini subhanalloh ding ding ding qilib turganda chas soqol degan mujna Aldı da oldida abdumalik rahimalloh mashinaning o'ng tarafida shopir birodar bu sol tarafidan o'zini bir qo'lda o'ng qo'lda orunduk o'rindiqini sol qo'lda mashina oldini tutib tirab asta turyotida bu birodar abduqahar akam abdumalik abdumalik harakat bu hammamizni koşup shahid qilib dedi bu mashinani ustimi ichilib ketaveradi boshlab usti ichilmagan allohu alam egilgan bo'lsa kerak keyin osmonga qarab yulduzlar turdida besim bilan allohu alam sayfulladan mulla rahimalloh mashina so'l tarafida abduhar akam abdumalik akam rahimalloh o'ng tarafidagi odam so'l tarafidan turyotiramdi shu vaqtda o'ylasam bu qo'mondan harakati deb o'ylaymanda endi keyin abduhar akamni so'rab bilsam shu havo besimi abdumalik akamni urib shu qo'mondanni ustiga chiqarib qo'yibdida qo'mondan shu ostida bakant hamda beshim ikki o'rindiqni orasida qisilib turgan nafasdan qiyilib turgan vaqt alloh qabul qilsin shaatini keyin endi bu yerda subhanalloh karomatmi alloh taolo ajoyib bir nimalarni berdi alloh cheksiz shukur alhamdulillah hamma yerdan takbirlar anglashga boshlandi hamma yerdan jiroq yerdan kelgandek allohu akbar o'ndan jiroq bir yerdan alloh shunda takbirlar ovozlar kelgandek keldida uni o'zim oldim men алла тағала бір карамат э, қылып бәрі десең мақсат кейін артқа арқаның осы мәнден жақсы да ол пұты пұтынан гөші зақым болағына мәнден жақсы деп біраз оны оныдан сорсам енді тәкбір ауазын аныға исан дұға алмады десем иә деді да субханалла мен шу уақыт енақ аныған енді оны аныған деген бір рухиетімде бір күш қуат пайда болғанда енді құдды бір енді кәпірлар құдды кәйінні қылып кетіп жатқандай енді біз олардың үстіге бесіп бара жатқандай ше ашында ажайып бір jur'at paydo oldu. ha bir ro'yjatdan acayip bir tamkinlik ustunlik paydo bo'lyapti da, yerda endi xuddi bir zulmat İslam'ın islomning quyoshi parlaydigandek shunday bir ruhiydin bor narsa keyin atqarkam abdumalikam so'rab abdumalika yordam deydi desa ko'mak dedida shuni u ansar ansar da baqiradi ko'mak ko'mak deb baqiradi shu ichki gap endi alloh cheksiz shukur bu yer bir narsa Subhanallah. Allah taolo ansar diyen bu nam ne bu ism ne musha ansar millatni mayli ayni vaqt avsilar hazraj bo'lsin mayli hozirgi mushkul xalq bo'lsin alloh taolo o'zi bir sharaflab turib bergan nomda va qiyomat kuni inshaalloh ansar degan nom bilan ham qopadigan bo'lsa allohni oldida inshaalloh nijot topish deb o'ylayman shu yerda endi faqat biz ansar deb to'layotidi bular hech qanday bir tarjimonning vositasiz tushunadi ani ha bu meni <laughs> mujohid muhojir qarindoshlarim ekan buni qutqizishim kerak ekan degan narsani shu ansarlar hech qanday bir tarjimonning vositasiz alloh cheksiz shukr ya'ni buni qulqi bilan anglamaydi bular qalbi bilan anglaydi ansar degan gapimcha qiroatida o'n o'n besh minutga vaqadi alloh alam keyin takbirlar chiqqan bo'ldi biroz lekin shuni alloh cheksiz shukr oldimizda ikki ansar birodarning simasini ko'rdim oydim mashina u oldidan alloh alam bir yigirma metr oldin shunda ikki tog'ning orliqidagi jirada bu shunday yo'llandi tog'dan mhm. matog'da o'ng tarafdan tushgandek qildi tushib mashina qishoq jugurab keldi chapdastlandi chaqqan bo'lmasa jan ketadida u yerda yana bir pay bo'lsa yana bir san'atni bo'lsa alloh alam alloh yaxshi bilsin shuni bilan alhamdulillah undan san'at etilmadi yana keyin ansar keldi u eshikni echishga urindi eshik degan bir narsa bo'lib ketgan ekan u keyin o'ngqich abduqahar akam quvvat bo'lganda ekan valaqib mashina usti ochiqda ham ishga chiqmadim yovchi qolib usti ochiq ustidan saklanib chiqib ketdi man chiqib ketay desam uninga taqat yo'q keyin uni shu shkansani birisiga yo'lashtirib olib ketdima keyin man asta harakat qildim qurol bor endi yang askarlar tartibi shu bo'ldi qurol jabul hargiz ayirmaymizda mayli yotqan qilganni bo'lsin mayli halokir muncha kirgan hech joyni ayirmaymiz qurol jabulni oldin жобаң ішінде құранды алдым шы аста ішкі тарапқа әрекет қылып ішкі мында қосқанын илеп мына таңда атылса қосқанымызды илеп мына жаққа келіп ғой ғой шоңсыз ішкі қосқанын илеп алдым илеп шоңда аста тәпілеп ян тұттым да ян тұтқан кейін да бұтымды сөрештіріп ягішіп кеттім түсіп алдым мен түсіп мағалашы мүмкін деп орным тұрып бір қадам ала алмай гүмді дүмпіштім да әнді маңамадым мақсат keyin alloh rozi bo'lsin bo'ladi shu ko'targancha apash qilib unda katta bir yalik ish qilib shularniki quvvat shularni kuch quvvatini chashishadi odatda tuz yo'ldami bir besh yuz metr burcha u yerdagi muhitni demasakmi bir xatar ha jas uchayotgan jas nima qilgan muhitni demasakmi normal bir tanarkachik besh yuz metrda shu suratda jugab desa o'n xil berib qoldi bu tag yo'li endi deb biz maydondan shu ko'targancha ish qilib egiz bilan o'rlayapti taqich ketib borda jugrayotir nomida aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar sharqi turkistonning islomiy fath tarixida bo'lsin سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا sharqiy turkistonning islomiy fathilik tarixi abtori abdulloh milodiya 8 asrda qutaybat ibn muslimning g'arbiy turkistonni fath qilish orqasida islom dini bilan umumyuzlik tunish imkoniyatiga erishgan sharqiy turkiston xalqi toki bugungi kungachilik bo'lgan o'zining musulmonchilik tarixida to'rt qatim cho'ng ko'lamlik islomiy gullanish davrini boshdan kechirdi va kechirmoqda sharqiy turkistondagi birinchi qatimliq cho'ng islomiy gullanish davri bu davr sulton sutuq ya'ni abdulkarimxonning milodiya to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yili qashqardagi xon ordusiga bostirib kirib qarxoniylar xonliqining xonliq huquqini tartib ilib islom dinini davlat dini qilib belgilashi bilan boshlanib 1212 yili qarxoniylar ya'ni buddist turkiy xalqining qashqarni bosib olib qarxoniylarni to'liq yo'q qilishi bilan oyoqlashgan bu davrning eng ro'shan adoyatligi shuki birinchi bu sharq islom tarixida tunji qatim yerlik musulmon xalq o'zi qo'zg'alib chiqib maydonga keltirgan cho'ng bir islomiy gullanish davri bo'ldi ikkinchi bu davr turk xalqlarining tunji bo'lib bir islomiy davlat tashkillab xalifaga bayat qilish bilan boshlandi bu boshlanish butun turk xalqlar tarixiga yo'lnish xarakterlik ta'sir ko'rsatdi uchinchi bu davrda islom dini budda dini ustidan sharqiy turkistonning zo'r ko'pchilik zaminida ustunlikka erishib sharqiy turkiston xalqi musulmon xalq sifatida ummatning bir parchasi bo'lib mutlaq muqimlashdi sharqiy turkistonning ikkinchi qatorliq cho'ng islomiy gullanish davri bu davr sharqiy turkistondagi qor xitoylarning hukmronlik o'rnini bosgan chingizxon avlodidan bo'lgan chog'ay Mong'ullarning islomni qabul qilishi bilan boshlanib milodiya 14 asrda yashagan tog'liq temurxonning qo'lida yuqori to'lqinga chiqib 1682 yili Саидия xalqining Маваран нәһрлек суфи ишаллар bilan Tibet моңғол буддистларының birlashma һөҗүмендә yiqilishi bilan oxirlashgan. Bu davrning eng roshan алайдык shuki, birinchi Qor va Mo'ng'ullarning hujumi sababli Sharqiy Turkiston zaminida o'rtoqlashib qolgan kafir millatlar umumyuzlik musulmonlashib va turklashib yerli xalqqa aylanib ketdi. Shuning bilan bu davrning oxirida Sharqiy Turkistonda kafir millatlarning to'plashgan gavdasi qolmadi. Ikkinchi, sharqiy turkistonning sharqiy qismidagi islom dini yetmagan bir qism turkiston buddistining yerimi degudak bu davrda to'liq musulmonlashdi uchinchi jizya to'lab yashayotgan yerlik kafir qabilalarning qoldiqlari umumyuzlik islom dinini qabul qildi to'rtinchi sharqiy turkiston tavasida yerlik turk qabilalari asosan bir biriga kirishib yo'qolib yerlik til taraqlari asosan tugab sharqiy turkiston musulmonlarining ichki ittifoqligi kuchaydi sharqiy turkistondagi uchinchi qatimliq cho'ng islomiy gullanish davri bu davr 1758 yili sharqiy turkistonni so'pi ishan va tibat mo'ng'ullarning qo'lidan tortib olgan manjularga qarshi jihatning ko'tarilishi bilan boshlanib qashqar xalliqi vaqtida yuqori to'lqinga chiqib 1884 yili 11 oyning 17 kuni sharqiy turkistonda manjularning shinjang ya'ni yangi chegara degan o'lkani ta'sis qilishi bilan oxirlashgan Bu davrning eng ro'shan adoyatligi shuki, birinchi, kafirlarning Sharqiy Turkistondagi mavjudligi to'liq yemirildi. Sharqiy Turkiston saplashgan bir islomiy diyorga aylanib, Sharqiy Turkiston musulmonlarining xavf ostida qolgan islomiy mavjudligi qaytadan hayotiy kuchga erishdi. Ikkinchi, Osmoniy xilofat yemirilayotgan 19-asrning oxirlarida Sharqiy Turkiston manju kafirlarning qulidan to'liq mustaqil bo'lib, islom dinini davlat dini qildi. va istanbul ya'ni ayni vaqtdagi xilofat markaziga bayat qildi bu islom diyorlari orqa orqadan kofirlarning mustamlikasiga aylanayotgan shu davrda dunyo musulmonlari ichida maydonga kelgan cho'ng bir ijobiy voqea bo'ldi sharqiy turkistondagi to'rtinchi qatimliq cho'ng islomiy gullanish davri bu davr 1900 yillarning boshida shahid abduqodir damulla boshchiligidagi tavhid ulamolarining qo'zg'agan diniy ta'lim tarbiya harakati bilan boshlanib 1933 yili 1950 yillarning beshi va 1980 yillarning oxiri uch qatim yuqori pallaga chiqib hozir sistemlik bir ko'tarilish bosqichiga kirdi bu ko'tarilish turkiston islom partiyasining jihod bayrog'ini ummatchilik aqidasi bilan ko'tarib chiqish orqali gavdalik ifodalandi bu davrning eng ro'shan alomatligi shuki birinchi so'pi insonlar bilan tajovuz kofirlarning ta'sirida zaif holatga tushib qolgan islom dini sharqiy turkistonda sob aniq o'chirilmas bir holatga keldi ikkinchi jihod sharqiy turkiston musulmonlarining birdan bir chiqish yo'li bo'lib muqimlashdi bu davr sharqiy turkistonning islomiy mustaqilligining harfisini turmoqda كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة دوالي نستقي علم العجم نستهيل كل غالي يجد لر اسلام شرلاري qo'lida qurol ibn xalqaro va rayon xabarlari londonning temiz daryosida bir sayohat paroxotiga tuyuqsiz o't ketdi uch sayohatchi o'ltirgan qo'sh makonliq sayohat paroxoti london temiz daryosidagi rambas ko'riki atrofiga kelganda tuyuqsiz o't ketgan paraxotdagi sayohatchilar hayotini qutqizish uchun daryoga sakragan keyin bu yerdan o'tib ketayotgan bir paroxot sayohatchilar va paroxot xodimlarini qutqizib olgan voqeaning sababi tekshirilib o'tibdi mana bu shu hodisaga uchirganlarga berilgan taqdiriy jazo bo'lsa boshqalarga nisbatan ro'shan bir ibratdir xitoyning Qingxay o'lkasi Shining shahrida tog' gumirilib tushish voqeasi yuz berdi 10 ayının 5 günü Beijing vaqti 16 16'nın 32 minut ötkəndə Чинхай ölkəsi Şinin şəhri Datong nahiyəsi Çangning bazarı Şinjay kəndində tağ gömürülüş vəqəsi yüz verib 7 adam ölgən. Tonuşturulishicha bu o'lganlar uy silish uchun bu yerdan to'p qeziyotganda to'yuqsiz tog' ko'mirilib tushib ostida ko'milib qolgan alloh azza va jalla zolim xitoy kommunist hokimiyatiga yantayoq bo'layotgan ashu kofirlarning halokatini teziltib bersin Suriya prezidenti Murtad Asad mujohidlar bilan so'zlashmaydiganligini bildirdi. Suriya prezidenti Murtad Bashar Asad yaqinda Italiya hukumat taraf televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda Suriyadagi mujohidlarning hammasi terrorchi tashkilot dedi. Suriya prezidenti Murtad Bashar Asad mundaq dedi: agar ular qurolga ega bo'lsa undaqda ular o'qituvchi bo'lmasdan terrorchi bo'ladi u yana mundaq dedi suriya hukumati o'qituvchilar ichidagi har qandaq bir partiya bilan so'zlashadi qurolli xodimlarga qarata ular qurolni tashlasa bizmi ular bilan so'zlashishga tayyormiz bu takabbur va hiylagar murtadlarning bildirlashlari bilan inshaalloh qurol bilan izzat topgan mujohidlarimiz hargizmi qurolni tashlamaydi ham bu murtad bilan ko'rishmaydi hayotining oxirigacha alloh yo'lidagi jihadini davomlashtirdi alloh mujohidlarimizni sabit qilsin amin xitoy avatsiya shirkiti bu bir yil ichida sakson qitim yolg'on hujum qilish tahdidiga uchirgan Xitoy havo yo'llari shirkatlari mushu bir yil ichida hozirgacha 80 qitim yolg'ondan hujum qilinish tahdidiga uchrab, majburiy yerga qo'nish, vaqt masalasida yo'lovchilarning kechiktirilishi va yo'lovchilarning ansizlikka uchrashi qatorliq ishlarga duchor bo'lgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan sud mahkamasining yuqori amaldori Kafir Liu Gonglong qasdan yolg'ondan hujum tahdidi bor deb ansizlik keltirib chiqarguvchilarning qattiq jazolanadiganligini, jazoning 15 yildan ortiq qamoq jazosini o'z ichiga oladiganligini ilgari surib, yolg'ondan tahdid xabar qilguvchilarning shundoq yolg'on xabarlar orqali nurg'un ziyonlarni keltirib chiqarganligini ilgari surgan sud mahkamasi bayonotchisi kofir jungoning ilgari surishicha 15 va 18 may kunlari yuz bergan aeroplanda bomba borligi haqidagi 6 qatimliq tahdid sababli beyjing shanxay va guangshiga qatnaydigan yo'lovchilar aeroplanlarining 22 qatimliq safari majburiy yerga qo'ndirilgan Rabbimiz Alloh to'g'ri kofirlar uchirgan bundoq yolg'on xabarlarni rostiq chiqarib, ularni texnik ko'p hayoti, iqtisodiy va ruhiy ziyonlarga mubtalo qilsin. xitoyning guangshu o'lkasida saqchilarga hujum qilish voqeasi yuz berdi nihoyatda chiroyli shuvarlar ostida o'zining razillik va chiriklik siyosatini ijro qilib kelayotgan xitoy kommunist doiralari oxirgi kunlarda o'ziga qarshi har xil norozilik harakatlariga duchor bo'lmoqda yaqinda xitoyning guashi uju shahari sangvu noisida xitoyning atalmish xalq soqchilariga shu yerli xalq qattiq hujum qilganligi va bu vaqada mazkur xalq saqchilari masxara qilinganligi shundoqla davlatning bexatarligiga ig'ir tahdid solganligi ilgari surilib mundoq deyilgan Bu qatimliq terrorlik vaqasida ko'pligan saqchilar eg'ir yorlandi. Xitoy terrorchilar saqchi mashinalarini chaqib, davlat mulkini buzib, eng vahshiy usullar bilan davlat ma'murlariga hujum qildi. Hozirgi xabarlarga asoslanganda, xalq saqchilari va xitoy hujumchilar tarafidan qanchalik odam o'lganligi aniq emas xitoy doiralarining hadislar xalqni bostiradigan bo'libmi sharqi turkiston musulmonlarini kichikkina ishlardimi terrorchi unsurlar deb bostiradigan razil siyosati qattiq masxara qilingan alhamdulillah turkiston musulmonlariga zulm selayotgan va ularni masxara qilayotgan bu razil kofirlarni alloh o'z kofir qavmining qo'li orqali ham jazolayotidi jangshi fengchingdiki bir ko'mirxonada hodisa yuz berib to'rt xitoy o'ldi Ma'lumotga qaraganda 30 sentabr kuni 5 dan 45 minutlar atrofida Jiangxi o'lkasi ko'mir keni shirkati Fengcheng shahridagi vazifa ijro qilish ko'mir kenining 2 rayonida ko'mir va gaz birlashish hodisasi yuz berib 4 nafar Xitoy ishchi o'lgan va 7 nafar Xitoy yaralangan. Sharqiy Turkistonning Aqsuvda 10 nachi Uyg'ur musulmon qo'lga olindi. Үрімчіде 5-ші ел әқәсіде зиянкәшілікке ұшырғычыларының айлары қаттық назарет қылынақта. musulmonlarning qurbon hayit bayramining yaqinlashishi va xitoylarning birinchi oktyabrdagi bayram kuni sababli xitoy doiralarining saqchilari atalmish sazgur mazgil kirdi deb sharqi turkistonning oqsuv shahridan qashqarga boradigan cho'ng yo'ldagi yo'lovchilar avtobusida 25 sentyabr kuni 12 nafar uyg'ur musulmonni qo'lga olgan va uningdan boshqa qo'lga ilish haqida tafsilot bermagan Onundan başqa mərkəzi şəhər Ürümçidə atılmış muqimlik saqlash xadimləri məscidlərə orunlaşdırılğan, hətta məxsus gözütüş qalçılarını qoyuş orqali 5-ci iyul Ürümçi vəqəsində ziyankeşlikə uçurğucuların ailə tavabatları qattiq nazarət astiga alınğan. Ürümçi şəhərlik ma'lum bir aholilar rayonining xizmatchisi muxbirga aholi rayoniga kirib chiqqanlar kimligini tizimga oldirdi. G'ayri ahvollar ko'rilsa shu aman yuqurg'i ma'lum qilamiz degan. sharqiy turkiston ishg'olchisi bo'lgan tajovuzchi xitoy doiralari o'tgan ro'za hetning arif kunisida Aqsu shaharida uyg'ur yoshlarini qo'lga ilib qonliq vaqa keltirib chiqargan edi hamda qurbon hayit bayramining yaqinlashib kelishi bilan uyg'ur musulmonlarga qaratgan nazoratni tehmi oshirib kuchaytmoqda razil xitoy va uning g'alchisi bo'lgan murtadlarga alloh o'zi kifoya qilsin amin xitoydagi tayfon bo'rnida 47 yetti nafar beliqchi g'oyib bo'ldi Xitoyning janubidagi Haynan rayonining Shisha orli bo'shliqlarida kepinak tayfon bo'rni sabablik ikki beliqchi bazasidagi 47 nafar aloqador kishilardan xabar e'lon olmayotganligi bildirilgan. Tayfon bo'rnida ikki beliqchi kemasi g'oyib bo'lganligi, beliqchi kemalardagi 60 nafar kishidan 13 nafar qutuldirilganligi, boshqa 47 Xitoyning hozirgacha xabari bo'lmaganligi uqtirilgan. Rabbimiz Alloh g'oyib bo'lganlarni bu dunyodan biroqli g'oyib qilsin. Afg'onistonning g'arbidagi tekshirish punkti mujohidlarning hujumiga uchradi. Afganistonning g'arbidagi Xarat o'lkasida yuz bergan saqchilarga qaratilgan qurolli hujumda 4 saqchini o'z ichiga olgan 11 odam o'ldi. Afganiston davlat bexatarlik qismi Xarat o'lkasining mudofaa ishlarini allaburun Afganistonda turishliq chet el armiyasidan o'tkazib oldi. 2014 yili Afganistan'da turishliq NATO armiyasining chekinish kunining yakınlaşığa ergişib, Qurallık mujohidlar hujum nishonini mazkur davlat armiyasi va hukumat xodimlariga qaratgan alloh mujohidlarimizga o'zi yordam bersin Amin. iroqda bir tikuchar aeroplan tushib ketdi. iroqda mujohidlarga qarshi harbiy harakatga qatnashgan bir harbiy tikuchar aeroplan tushib ketdi. Tekrit shahrida mujohidlarga qarshi harbiy harakat elib berildi Harbiy harakat jarayonida omonlik saqlash kuchlari bilan mujohidlar orasida to'qinish yuz berdi. To'qinishda bir tikuchar aeroplanga o'q tegib tushib ketdi. Yerga tushgan tikuchar aeroplandagi 4 askar o'ldi. Xitoyning Suriyadagi elchixonasi minomyot hujumiga uchirdi. Shu joy vaqtda 9 oyning 30 kuni tushdim burun Suriya mujohidlari otgan ko'pligan minomyot o'qlari Suriya prezident mahkamasiga yaqin rayonlarga tushgan. Bir dona minomyot o'qi Xitoyning Damashqda turishliq alchixonasi hoylusiga tushib, bir alchixona xizmatchisi yordar bo'lgan. Mujohidlar yaqinda minomyot bilan mazkur rayonga ko'p qatam hujum qildi. Suriya musulmonlarining ko'ziga tikan bo'lib qadalgan Xitoy kafirlarining halak bo'ladigan vaqt inshaalloh oz qoldi. Rossiyaning Liviyadagi alchixonasi qurolliqlarning hujumiga uchirdi Qurolli xodimlar o'n necha bo'lib, ular alchixona o'g'zisiga yamishib chiqqan hamda Rossiyaning davlat bayrog'ini yirtib elayotgan liviya bexatarlik tarmoqlari bu voqeani tekshirishni boshlagan o'z ko'zi bilan ko'rguchilar elchixona atrofida o'q ovozi va raketa bomba portlagan ovozlarni anglaganligini aytgan iroqda portlash voqeasi maydonga kelib murtadlardan uch odam o'ldi o'n yetti odam yaralandi soqchi doiralarining bildirishicha bag'dodning janubidagi bismoya rayonida bozorga yaqin joyda portlash maydonga kelib ikki odam o'lgan o'n ikki odam yaralangan salohaddin o'lkisining attoji rayonidami portlash maydonga kelib bir odam o'lgan besh odam yaralangan sentabr oyida iroq miqyosida murtad hukumat va shiya kofirlar qaratilgan hujumda jami 979 odamning o'lganligi 2133 odamning bo'lsa yaralanganligi bildirildi alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin amin xitoyda seriq ishakarlari xitoylarning jinini olmoqda xitoyning g'arbiy shimolidagi shanshi o'lkasida iyun oyidan boshlab hozirgacha cho'ng seriq ishakarlarining hujumiga uchrab o'lganlarning soni 42 ga yetgan Xitoy Səhiyyə Ministerligi tomonidan tunugun 3 oktyabr Beijingda e'lon qilingan bayonotga ko'ra, bu yoz 1640 nafar Xitoy cho'ng qarining hujumiga uchrab yaralangan. Bulardan 206 nafari doktorxonalarda davolangan. Ular bu cho'ng seriq eshakarlarining insonlarga nima uchun hujum qiladiganligini hozirgacha bilinmagan. Lekin bu faqat kamoliy qudratga ega Alloh azza va jallaning hikmat bilan o'rinlashtirishi xolos. Xitoy axborotining xabarlariga qaraganda, mazkur seri qarilar yoz va kuz fasllaridan boshlab shu rayondagi maktablarga kelishga boshlab, shu yerdagi dehqonlarga hujum qilishni davom qilgan. Xitoy Xinhua agentligining xabariga ko'ra, Mo Jongxi ismli bir ayol dehqon Ankan shahri atrofida mazkur seriq eshak arilarining hujumiga uchragan. 2 oydan beri doktorxonada davolanayotgan bo'lsa-mo, texichi putlarini harakatlantirolmaydi ekan. Biz ayni vaqtlarda kabaga hujum qilib uni tuzlabitish yomon niyatida bo'lgan abraha boshchiligidagi pil qo'shinining qushlar tarafidan qanday qala qilinganligini allohning muqaddas kitobidan ko'rganmiz hammaga qodir va qahri g'azbi qattiq alloh harlardan iborat kichik asharatlar orqaliqmi o'ziga qarshi chiqqan kofirlarni va ularga hamdamda bo'layotganlarni halok qilishga albatta qodir oqsaroyga qurolliq hujum qilgan ayol aytib o'tildi oqsaroy amaldori deyishcha obamaga qurolliq hujum qilish voqeasini qisqacha doklad qilgan ammo bu amaldor yanami ilgarilab uchur ta'minlamagan amerika poytaxti vashingtonda oqsaraga yaqin joyda 10 oyning 3 kuni tushdan keyin qurolliq hujum qilish dilosi yuz berib bir odam yordar bo'lgan navbatda hujum qilgan ayolni saqchilar etayotgan amerika parlamentida qamalni oxirlashtirgan amerika kolumbiya radio stansiyasi xabar qilishicha bir ayol mashina bilan oqsaroyning darvozasiga o'smoqchi bo'lgan soqchilar mashina bilan oqsaroyning kengash palatasiga yaqin binog'icha qo'g'lagan oxirida soqchilar bilan mashina shopiri necha qatim etishgan germaniya elchixonasining xodimi mujohidlar tarafidan yaman poytaxtida etib o'tildi Германия elchixonasining xizmatchi xodimi 10 oyning 6 kuni Sana shahrining Hadda rayonidagi Talla bozoriga yaqin joyda etib o'tilgan. Germaniyalik diplomatiya xodimi Muller Voltkemper elchixonaning bexatarlik xizmatiga mas'ul bo'lib, Sanadagi Talla bozoridan mol sotib olib chiqqanda, 3 mujohid uni etib o'tgan va salomat naq maydondan chekingan. Talla bozoriga yaqin yo'llar qamal qilingan. Al-Qoida tashkiloti hujumga mas'ul bo'ladiganligini jakarlagan. Tibetning Nacho rayonida necha ming o'quvchi namoyish qilib, Xitoy doiralariga norozilik bildirgan. Yaqinda Tibetning Nacho rayoniga qarashli Beroro mahallasida o'quvchilar necha ming kishilik namoyish o'tkazib, Xitoy doiralarining yuqori besimliq siyosatiga norozilik bildirgan. Doiralar mazkur mahallaga ko'plab saqchi va qurolli qismlarni yetkazib kelgan. Hindistondagi Tibet musafirlarining bildirishicha, yigirma sakkizinchi sentyabr Nachoning Biroro noisidagi tibatlar Xitoyning vatanparvarlik tarbiyasini qabul qilishni rad qilib namoyish qilgan. doiralar ko'plab saqchi va qurolli qismlarni yo'tkab kelib, namoyishchilarga taqobil turgan bo'lsa-mu, biroq namoyish jarayonida tutqun qilingan 40 kishini qo'yib berishga majbur bo'lgan. Lekin doiralar mazkur nahiyaga davomli qurolli qism yo'tkashni to'xtatmagan. 29-sentabr nahiyadagi o'quvchilar Xitoyning davomli qurolli qismlarni yo'tkishiga norozilik bildirib namoyish qilgan. Дарам саладагы начолық тибетлердің білдірішчә, намайышқа 4000 оқуғычы қатнашқан. Бірақ намайыштан кейін nurg'un оқуғычы мектепке қайтып келмеген. Дайырлар nurg'un оқуғычыны мектептен қоғылған бәзі оқуғычыларның hazırгыча издерікі жоқ екен. Tibet musafirlarining bildirishicha, mazkur naoyidagi bir qism Tibetlar chorshanba kuni yana namoyish qilib, Xitoy doiralaridan qurolli qismlarni chekindirib ketishni talab qilgan. Namoyishchilar tosh yo'lga chiqib, yetib olib, norozilik bildirgan. Afg'onistonda 4 Amerika askari minaga dastab o'ldi. Afg'onistondagi ittifoqdosh kuchlarning harbiy harakat elib berishi jarayonida bir mina portladi. Yo'l bo'yiga o'rinlashtirilgan minaning portlashi natijasida 4 Amerika askari o'lgan. Mazkur hujum davlatning janubiy qismidagi bir o'lkada maydonga keldi. Kafirlarning e'tirof qilishicha, Afg'onistonda yaqinqi 6 oy ichida minaga dasivilib o'lganlar soni 1319 ga yetgan. Liviyada bir polkovnik hujumga uchrab o'ldi. Liviya havo armiyasida vazifa o'taydigan uchquchi polkovnik Ahmad Ziyad Albarasi Bilg'azida qurolli hujumga uchrab o'ldi. Beng'azidagi o'rtaq bexatarlik qismlarining bayonotchisi Abdulla Azzayd Anatoliya agentligiga bergan bayonotida Barasning Beng'azning janubidagi Al-Havari rayonida kimligi noma'lum qurolli kishilar tomonidan chiqarilgan o'qda o'lganligini eskartdi. Yaqinqa haftalardan buyon Beng'azi shahrida armiya mansublariga qaratilgan hujumlar ko'payib bormoqda. Rabbimiz Alloh kafir murtidlarga dunyo va oxiratda xorliq ato qilsin. Amin. Somali prezidenti hukumatning Al-Shababni mag'lub qilishini murojaat qildi. Somali prezidenti Al-Shababning nishoni butkul dunyo. Ular Somaliga, Afrika davlatlariga, hatto butkul dunyoga tahdid solmoqda deb hukumatning Al-Shababni mag'lub qilishini murojaat qildi. 2013 yili 9 oyning 21 kuni Somali Al-Shabab tashkiloti Nayrobi savdo markaziga hujum qilib, 30 ga yaqin odamni tutqun qilib olgan. Hukumatning statistikasiga qaraganda, mazkur hujumda eng oz degandimi 68 odam o'lgan, taxminan 300 odam yaralangan. Bu tashkilot mazkur hujum Keniyaning Somalida Al-Shababga qartilgan harbiy harakatga qatnashganligi uchun elingan intiqom dedi. Rabbimiz Alloh to'g'ri kofirlarni mujohidlarimizning qo'li orqali qalakatsin Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. kelar kaptilik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Mustahkam sab bo'lib olgan yuragini Bu jihad baqidur taqi qiyomat yorusun jahonni islomning nuri Kam dostum qidirgan Müstehkem sert bulup Allah yüreğini Bu cihat takidur ta ki kıyamet Yorulsun cehanni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri da Kur'an'ı dinin izzeti Faisi kılmaktır Kur'an diyari Gözleydu şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler İslam şirleri